to územie, ktoré obísť nemožno, vždy na nás čaká na prelome rokov a za každým je iné. Aktuálne ponúka aspoň teda tu v Banskej Bystrici opäť e, tzv. bielu prikryvku a určite je to lepšie, keď nám pod nohami niečo vrzga, než aby sme sa v tom čľapkali a spolu s nami aj trojica, ktorú máme po svojom boku po celý čas. Tej prvej by sme radi odpustili všetko, len aby sa vrátila a druhú zvyčajne nezvládame, tú tretiu si malujeme ružovými farbami. Minulosť, súčasnosť a budúcnosť tie sú od seba neoddeliteľné. Prvú už teda nezmeníme, aj keď sa to často stáva, že ju v prípade, ak nám o nej iní hovoria, až tak veľmi nespoznávame. Ten výklad zvykne byť tiež dodatočne upravovaný. Aktuálnu dobu prenechávame tým, ktorí by nemali mať ani len nekontrolovaný voľný pohyb a čuduj sa svete, ešte nám tu zostavujú zákony a nariadenia. No a budúcnosť, to je potom séria udalostí, akú každý už ustať nedokáže a bude tu aj vtedy, ak tu nebudeme my. Zatiaľ sme, a to aj 4. februára 2026, ktorý si v najbližších minútach doplníme minimálne o sériu spomienok, aké iný termín neponúka. Vítajte pri Petrolejke a nech sa vám príjemne počúva. Z Banskej Bystrice zdraví Peter Kršiak. Oh! si na břehu stát, když mraky jdou níž, od tebe se bát, to když odjíždíš, ať láska je štít, co víš.

sú víc, že najdeme klid, sú bez hraníc, mám pro koho žít. retrospektíve a muzike zároveň a 4. februára si aspoň na chvíľočku nevynechať nejaký ten menší priestor pre majiteľa tohto hlasu, tak to snáď ani nejde dohromady. Narodil sa 4. februára roku 1965 v Českom Krumlove. Vyštudoval strednú priemyselnú školu stavebnú v nedalekých Českých Budejoviciach a od 15 rokov to bolo predovšetkým o muzike, najskôr punková, undergroundová, neskôr teda bol vedúcou osobnosťou skupiny Oceán zhruba 8 rokov. Potom na 4 roky sa spojil so, so skupením s názvom Šalom a od 97. už ponúkal svoje solové projekty. V 2004. aj ten, ktorý nám pripomenula titulná pesnička, taký mini album, ktorý bol spomienkou za koncertnou šnúrou v Anglicku s kapelou Erasure, ktorá ponúkala originál, vtedy tam ako oceán mali možnosť robiť predkapelu. No ale prišiel aj ten 24. májový deň roku 2010, ktorý to všetko uzavrel v prípade Petra Muka, na ktorého sme si takto zaspomínali v deň jeho narodenín a aj keď je tam toho dosť, čo sa dá povytiahnuť, aktuálne nebude hlavnou postavou. To si zase necháme na momenty, keď budeme mať pred sebou nejaké tie jubileá pred rokom. Tomu tak bolo pri príležitosti nedožitej 60 -ky. Máme tu dnes iné guľatiny a jedna je storočnicou v prípade textára Václava Fischera a druhá je o 80. výročí narodenia a Ide o nezameniteľný vokál a úžasného hráča na fúkaciu harmoniku menom Tomáš Linka. To sú dve postavy, na ktorých to bude stať predovšetkým. No a v rámci tzv. trikolóry si dnes posedíme nad opäť jednou pesničkou v troch podobách, pod ktorou je podpísaný ako textár Pavol Braxatoris, pretože aj to je meno, ktoré v dnešnom kalendári s dátumom 4. február je možné si nájsť. Ale samozrejme budeme sa venovať aj iným, meninovo Veronikám, Veronám a Nikám. Meno Veronika má grécky pôvod, prinášajúca víťazstvo. V Českej republike má tento sviatok Jarmila, tiež majiteľka ženského mena, v tomto prípade teda slovanského pôvodu. Ten význam môže znamenať e, milujúca bujnosť, silu jary alebo niečo, čo súvisí so slovom jarí a mohlo by znamenať aj milujúcu prudkosť, mužský ekvivalent, ten sa až tak často neobjavuje, ale môže byť, že natrafíte aj na nejakého Jarmila v tom mužskom prevedení. Medzinárodná únia proti rakovine vyhlásila tento deň za svetový, ktorý sa pripomína od roku 2002 Prostredníctvom rôznych projektov, iniciatív sa zdôrazňuje prevencia, ochorení a aj zdravý štýl už od detstva, ale zase bojuje sa stále oddelenie od toho, čo by aj k tomu životnému štýlu zdravému mohlo viac napomôcť. To znamená, aby bol hlavne teda na pultoch tovar, ktorý vám mm, k tomu ochoreniu veľmi neprispeje a toto sa zatiaľ veľmi spojiť nepodarilo. Tiež tu máme, ale tento termín je pohyblivý, aj Medzinárodný deň boja proti nezamestnanosti, každý sme niečím zamestnaný, ale mm, sú takí, ktorí by skôr mali dostať na holú za to, čo vyvádzajú, ako to vyzeralo v minulých rokoch a aj nedávnych, to si budeme pripomínať v tom zvyšnom čase. Teraz sa obzrieme za dámou, ktorá sa narodila tiež 4. februára v roku 1943 v Topolčanoch ako Eleonora Bencúrová, ale v rámci hudobných vôd je známa pod menom Nora Blahová. Jej nahrávok tak zhruba 50, to by sa dalo dohľadať, mnohé úspešné, hlavne zo záveru 60. a začiatku 70. rokov, keď aj na Bratislavskej líre ponúkla celkom úspešnú pesničku, singlovku s názvom Bronzové leto. Inak začiatkom roka 1969 aj so skladateľom Igorom Bázlikom a textárkou Bibianou Valnerovou pripravili v priebehu jednej januárovej noci pesničku Fakľový pochod. Tá bola venovaná Janovi Palachovi, potom neskôr došlo na zrušenie Tatrarevy, tak sa zamestnala v galérii mesta Bratislava v Mirbachovom paláci, kde potom pripravovala aj hudobné koncerty a vystúpenia v galérii, až neskôr ju potom zase na svetlo také výraznejšie vyťahol Ivan Krajíček v rámci repete, ale tak my si pripomenieme pesničku, ktorá je ešte z tých eh, hlbokých rokov socialistických prelom 60 70 rokov, ocitneme sa náhle v hlbokom tichu. Dávam ho za tvár má snáď len popolvár. Za tou tvár chodím na bulvár. Fátima mým, chcem byť stále s ním. Mlčky za ním chodím, čakám, že raz ten ženou. Hrá sa vánkom s výsvým cvenou vodných pár. Vápi mami, snáď sa zahrám s ním. Na smiech plačí jasmín, len nech už raz ten Originál svojho času ponúkol belgický spevák a hudobník talianského pôvodu Salvatore Adamo, rovesník Nory Blahovej, ktorý spieval o malom šťastí, tak ona nám ponúkla pesničku s názvom V hlbokom tichu, single, ktorý vyšiel v roku 1970 ešte pod hlavičkou Suprafonu, keďže opus v tom čase ešte neexistoval. S prievodným telesom Oldo Zeman so svojím orchestrom, no a pod pesničkou podpísaný aj Ivan Úradníček ako textár spolu so svojou textárskou dvojičkou, ktorou sa stal Miloš Lánik. No a pokiaľ ide o Noru Blahov, nebolo to len o takýchto radostných momentoch, v jej živote prišli aj kruté okamihy, štyrikrát vydatá, druhý manžel letec Vlado Zaoral, ten tragicky zahynul na Zlatých pieskoch v 76. keď sa tam zrútilo lietadlo plné cestujúcich, nebol ako pilot, iba pasažier a to údajne ani nemal letieť, tým ďalším, kto sa nakoniec na palube neobjavil a je to s touto históriou veľmi často spájané, tak tým je Pavol Hamel, ktorý sa zdržal v úvodzovkách v Prahe takže do lietadla nenastúpil. Našťastie. No a aj ďalšie problémy ona potom musela zvládať. Napokon ten optimizmus, ktorý z pesničiek žiari, to asi tiež nedá každý, e, kto to v sebe jednoducho nemá. Takže dnes týmto spôsobom sme sa obzreli za jej speváckou minulosťou a teraz poďme pozrieť, čím nám 4. februárový deň z pestrí pri pohľade do kalendára svojimi udalosťami. Pokiaľ ide o pomerne vzdialenú minulosť, to ešte rok 1016, tak podľa kroniky prepukla v Prahe v tento deň morová epidémia a počas 8 mesiacov zahubila hneď 9 desatín všetkého obyvateľstva. Musela to byť slušná skaza, ale Podobných bodov sa dá dohľadať aj v ďalších rokoch. Keď ešte zostaneme teda v hlavnom meste Českej republiky, tak v roku 1719 tam vyšli prvé české noviny, mali taký skromný názov. Sobotní pražské poštovní noviny z rozličných zemí a krajin přicházejících s obvláštním jeho císařské a královské milosti obdarováním. Kto tento názov vymyslel, asi zrejme dlho nespal. O 40 rokov neskôr do hradu Pajštún udrel blesk, zapálil ho väčšina časť, alebo väčšia časť hradu vtedy zhorela doslova na popol. 18. storočie ešte ponúka dve udalosti, jednak e, voľbu prvého prezidenta Spojených štátov v roku 1789 vo funkcii bol 8 rokov No a v 1794. To je taká milá spomienka vo Francúzsku. Vtedy oficiálne zrušili otroctvo, ale ono sa to jednoducho asi zrejme zlikvidovať hneď tak ľahko nebude dať. Ďalšie obdobia preskočíme, pozrieme sa potom do 20. storočia po nasledujúcej nahrávke, ktorá bude zo strany výraznej postavy aj dá sa povedať, že slovenských dejín, lebo ono to malo svoje prepojenie. Narodil sa 6. februára, už je to 121 rokov, ale napriek tomu toto meno stále ešte rezonuje. Ide totiž to o spievajúceho herca menom Jan Verich a to je výrazná postava určite, narodený do rodiny úradníka poisťovne a jeho spolupráca s Jiřím Voskovcom a Jaroslavom Ješkom. To sa spája predovšetkým teda s tou muzikou. Boli tu aj divadelné postavy a aj filmové úlohy, pokiaľ ide práve o tú filmovú cestu Hejrub, Svet patrí nám u nás v Kocourkovie a aj rozprávkové tituly tam ten cisárov pekár, pekárov cisár to by mohla byť taká rozprávka pre dospelých byl jednou jeden král na tom sa viac teda skôr detskému divákovi môže niečo páčiť, aj keď samozrejme aj dospelý tam nájde určité veci, ktoré mu aj po rokoch prídu veľmi šikovne spracované. Potom nasledovala postava Richtára v Psohlavcoch, bol divákom v titule Hudba z Marsu, kapitánom v Barónovi Prášilovi a zahral si aj Kastelána a Kúzelníka. To už je titul Až přijde kocour a pánom Violom bol v seriáli Pantau. No a televízia, to nehovorím, Medvied, slzy, které svět nevidí, kočár nejsvětější svátosti, král a žena, uspořená Libra, alebo co tomu říkáte, pane Verichu, to už je skôr také o dialógoch. Spolupráca aj s Miroslavom Horníčkom bola veľmi výraznou, no a čo sa týka ocenení, tak za toho cisárovho pekára, pekárovho cisára získal štátnu cenu bol tam aj titul Národného umelca z roku 1963 alebo medaila za zásluhy druhého stupňa, ale toto už dostal in memoriam v roku 1995, keďže jeho životný príbeh sa uzavrel v októbri o 15 rokov skôr. Čo sa týka spievania, vrátime sa do veľmi aktívneho po tejto stránke roku 1952, keď s orchestrom Karla Vlacha, respektíve orchestrom divadla hlavného mesta Prahy v Karlíne, ktorý Karel Vlach ako dirigent mal pod kontrolou, tak natočil sériu viacerých pesničiek, ktoré v Trojici s Jaroslavom Ješkom a Jiřím Voskovcom dávali dohromady a nechýbala tam ani ďalšia z nadčasových skladbičiek, v tomto prípade Strejček Hlad. Hlad. bez hlavy a bez paty. Svět je jako pustá ulice. Ještě k tomu včera, pane, vylili mi péra z bytu, motám se tu jako jebice. Po cihelnách spím ze smetí jím, a popelím se jako slepice. Bez bytu a bez šatů jdou za mnou jen stopy zavátý. Po všechny ty roky, pane, dupou za mnou kroky dupou a šlapou mi přitom na paty v ohlídnu zase vidím jen za sebou svý stopy zavátý. A kdo to tu dupe? A kdo to tu chodí? Kdo mě to nenechá spát? A svou cestou, ať mě nebudí, za mnou chodí strejček hlad. Bez hlavy a bez paty. Mám život jak zmoklá slepice. Kdo ví, kolik roků, pane, třeba jen pár kroků, třeba zajdu někde jako jepice je to zatraceně jednotvárná, zatraceně dlouhá ulice divadelný filmový herec, scenárista a predstaviteľ tzv. medzivojnovej avantgardy. Jan Verich tu po sebe zanechal nielen zaujímavé pesničkové tituly alebo tie herecké postavy, sú tu aj výroky, ktoré snáď netreba prekladať do Slovenčiny, lebo by ubrali výrazné čaro. Tá originalita v češtine je predsa len výraznejšia a dá sa siahať po rôznych nadčasových z tých legendárnych, kdo víno má a nepije, kdo hrozný má a nejíje, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl. Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec. No a bez lidí dobré vůle by život byl jen nákladné a nebezpečné dobrodružství. Čím víc člověk znamená, tím méně smí kiksnout, ale mnohí si aj myslí, že mají výraznou pozíciu a kiksou na svojom konte neurekom. Pri Janovi Verichovi by sa samozrejme dalo sedieť ešte pekne dlho, hlavne pri tých výrokoch a mnohé aj v súčasnosti zostávajú platnými, ale treba sa poobzrať aj po iných, aj udalostiach, ktoré si s tým dnešným termínom, 4. februárovým dňom spájame, keď sa prejdeme 20. storočím. Začneme na Slovensku. V roku 1911 vo Vysokých Tatrách sa začali a na druhý deň aj skončili prvé lyžiarske preteky s medzinárodnou účasťou. Eh, úrad eh, ministra s plnou mocou pre správu Slovenska sa o 8 rokov sťahoval zo Žiliny do Bratislavy. Tým ministrom bol vtedy Vavro Šrobár. Na základe Versajskej zmluvy eh, bolo k Československu pripojené Hlučínsko. To sa písal rok 1920. Pokiaľ ide o opätovne športové záležitosti, tak v 1932 sa začali zimné olympijské hry v Lake Placid, boli tretie v poradí, trvali do 13. februára, zúčastnilo sa ich 306 športovcov, vtedy zo 17 krajín, hokejový turnaj opäť e, na svoju stranu si naklonili Kanadiania, ktorí ale tentoraz zvádzali údajne veľmi vyrovnané boje s domácimi americkými hráčmi. No a Československo tam vtedy reprezentovalo 6 športovcov, sami muži. Najmladším bol za naše farby vtedajší skokan na lyžiach František Šimúnek, mal 21 rokov, najstarším potom lyžiar Vladimír Novák, ale medailu domov nepriniesli. Najviac ich získali domáci 6 zlatých, 4 strieborné a 2 bronzové. Druhý boli Nóri a tretí Švédi. Ešte aj Maďarsko získalo jednu bronzovú ako desiaty v poradí. Pokiaľ ide o nasledujúce obdobie, tak e, v roku 1938 Adolf Hitler oznámil, že rížský minister vojny, polný maršál Werner von Blomberg a najvyšší veliteľ pozemného vojska generál plukovník Werner von Fritsch odstúpili zo svojich postov zo zdravotných dôvodov, inak v skutočnosti e, bol ten e, druhý obvinený z homosexuality a previnením Bloomberga bola zase minulosť jeho manželky, chodila s kabelkou. Hitler ten potom prevzal velenie armády a na veliteľa pozemného vojska si tiež niekoho našiel. S tým súvisí v podstate aj potom udalosť e, o 4 roky mladšia, keď e, v tajnom prejave k pohlavárom vyložil Reinhard Heydrich plán na tzv. konečné riešenie českej otázky. Našťastie sa mu to nepodarilo. No a keď e, to všetko prehrmelo, tak v roku 1945 sa začala Jalská konferencia, na ktorej americký prezident Franklin Delano Roosevelt britský ministerský predseda Winston Churchill a predseda Rady ľudových komisárov Sovietskeho zväzu Jozif Vysarionovič Stalin rokovali o usporiadaní sveta po druhej svetovej vojne. Častokrát si namýšľame, že mm, mnohí napríklad z malých krajín by mohli rozhodovať. Toto tie veľké krajiny nikdy nepripustia. Takže my môžeme len tak z diálky sa na to pozerať keď pripustia tak len na chvíľočku, ale tak či tak veľa vody nenamútime. Rok 1971 britská vláda prevzala pre úpadok časť závodu Rolls-Royce. No a keď sa zem zatriasla pred 50 rokmi v Guatemale, tak to teda malo žiaľ veľmi veľké následky. Došlo k zemetraseniu a zahynulo vtedy viac ako 22 tisíc osôb a cez 75 tisíc bolo zranených a ešte to prekročilo aj hradinu, e, hranicu milióna, čo sa týka bezprístreší. 16 miest a dedín bolo úplne zrovnaných so zemou, musela to byť riadna mela v tom čase. Pohľad do 90. rokov, ten už je iba o troch udalostiach. Na Slovensku sme vtedy riešili súčasť e, Svetovej zdravotníckej organizácie, aspoň teda Slovensko sa stalo členom. Svetová zdravotnícká organizácia ako medzinárodná v rámci systému OSN vystupujúca ako koordinačné centrum v medzinárodnom verejnom zdraví. Veď nám to aj pred krátkým časom ukázala, ako dokáže zametať s celým svetom. Centrálu by mala mať v Ženeve založená 7. apríla 1948. Rok 1994, vtedy začala vysielať česká televízna stanica Nova, prvá komerčná televízna stanica v bývalých socialistických krajinách. No a o tri roky neskôr mohla vysielať aj reportáže o stávke železničiarov českých dráh a vyplnila tak minimálne 4 dní svojho programu pretože po 4 dňoch sa to vtedy skončilo. No a toto je vlastne aj posledná udalosť z 20. storočia. Tie čerstvejšie opäť po pesničke. Teraz na nás čaká pán, ktorého narodeninový termín už máme za sebou. 2. marec, rok, no marec, pozerám, že marec mi tu skáče. Aha. Ako sa mi sem snažil vlúdiť spôsobom, že by tu ešte nemal hľadať. Ono to vyzeralo, že to je 2. február, takže až o mesiac by sme sa mohli pri ňom pristaviť. Tak budeme musieť poriešiť náhradný plán, pretože s týmto pánom sa tu chvíľku počítalo a neviem, prečo mi ten údaj vyskakuje práve tým spôsobom, že ho mám priradeného k februáru. Takže prejdeme sa za inou postavou, ktorú aktuálne v tom kalendári je možné si dohľadať a bude to skôr o spomienke, pretože tu máme aj 5. februárový deň a ten bol odchodovým, už sú to dva roky, čo sa týka Mirka Dudáčka, tak by sme si mohli na neho v tejto chvíli zaspomínať. Žiaľ, teda už sme mu museli dať s Bohom a jedna z pesniček má aj tento názov, ale mám pocit, že by sme si ho mohli pripomenúť v niečom trošku optimistickejšom. Pôjde o singlík, ktorý bol ponúknutý v roku 1977 a dostal názov Ten strapatej kluk. se kouká a ráno vítá jak vánoční dar. Ten střapatý kluk, když si potichu brouká, jak éro lítá, už mám myšlenek zná pláč i lásku. Tátova pásku raději se chrání, když má smůla svůj den. Aha, ten střapatý kluk, ví, že život je tíha a on ho zdí neřekne ani muk. Ten střapatý kluk vidí všechno tak velký a ráno vítá, jak kopací míč. Ten střapatý kluk pozná už řeky měl. křivdy sčítá, někdy uteče pryč. Schová svý touhy do cesty dlouhý, klukovsky krásný, která snad nemá cíl. Aha. život je tíha a on ho zdvíhá, dokud má kapku sil. Možná tíhu si ponese, Zlatej klok v pesničke, ktorá sa rodila v januári roku 1977 v Smetavnovom divadle, ale porod to bol celkom pohodový, kapela Mody v tom čase bol súčasťou, aj Mirek Dudáček, sestry Mikešovi mu robili vokály, o text sa postaral Drahomír Čadek, pesnička dovezená, the Blumen der Nacht v origináli No a spomienka na pána, ktorý si prešiel strastiplným plným príbehom, narodený na Mikuláša 6. decembra, v tomto roku to bude o nedožitej 80 aj v jeho prípade. Bol talentovaným gitaristom a členom kapely Georgian Beethovens v určitom období, ktorá sprevádzala Petra Nováka. Bol aj potom autorom hudby k niektorým pesničkám. Potom odišiel spieval s kardinálmi a Petrou Černockou istý časový úsek a prepracoval sa aj k solovej ceste dokonca vydal aj album aspoň jedného sa dočkal ale potom si údajne sám zavaril takže Aleš Zigmund, ktorý mal pod palcom vydavateľstvo Panton všetko zrušil a musel sa potom pretlkať iným spôsobom a nebolo to jednoduché ani potom v neskoršom období Napokon zomrel v podstate ako bezdomovec po veku 77 rokov. Takže dnes spomienka práve na obdobie, ktoré bolo jeho záverečným. A my sa už o chvíľočku pozrieme zase za postavou, ktorá to skúšala iným spôsobom než interpretačným. Najskôr si poďme prejsť tie zvyšné udalosti, ktoré nám ešte 4. februárový deň ponúka, čo sa týka histórie. No, ono to samozrejme nie je už o vynálezoch, skôr teda vynaliezavých ľuďoch, ktorí sa pričinili o strasti, nie veľmi radosti. V Rakúsku v roku 2000 e, riešili novú rakúsku vládu, tá zložila prísahu, prvýkrát od roku 1945 zostavená z predstaviteľov Rakúskej ľudovej strany a Častokrát tá ďalšia skupina bola nazývaná ako kontroverzná, čiže národno orientovaná slobodná strana Rakúska Jerga Hajdera. Sankčné opatrenia proti Rakúsku schválilo vtedy 14 štátov Európskej únie pre prípad účasti Slobodnej strany Rakúska v novej spolkovej vláde a tak teda aj nadobudli účinnosť. Na prvom svetovom samite proti rakovine v Paríži v roku 2000 bola prijatá vtedy charta. Charta práv onkologických pacientov. Už to bolo spomínané v úvode. Pripomína sa to ako Svetový deň boja proti e, rakovine. V 2003. juhoslovanský parlament na mimoriadnom zasadnutí oficiálne vyhlásil vytvorenie Srbska a Čiernej hory ako voľného štátneho zväzku ktorý nahradil Juhoslovanskú zväzovú republiku. Ani toto dlho nevydržalo. O tri roky a nejaké 4 mesiace sa to rozpadlo, keď Čierna hora oficiálne vyhlásila nezávislosť. V 2004. vtedajší prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster vyhlásil referendum o predčasných parlamentných voľbách na 3. apríla 2004 to znamená na deň konania prvého kola prezidentských volieb. Referendum vtedy iniciovala Konfederácia odborových zväzov s podporou opozičných strán. Ako dopadlo, to sa asi ani nemusí pripájať, lebo nikdy nebolo úspešné, tak prečo by malo byť toto, keďže sa aj na ňom nezúčastnil dostatočný počet voličov. Dnes má narodeniny Facebook, samozrejme prináša nielen veľa radosti, ale keďže s tým nakladá človek, tak to má aj tú negatívnu stránku. Začalo sa to šialenstvo v roku 2004. No a v roku 2008 Irán otestoval raketu s cieľom vyslať v budúcnosti na obežnú dráhu prvú výskumnú. Keby sa len skúmalo, tak by to bolo dobré. Žiaľ, rakety dosť často prídu k vám na prieskum, ale už sa viac o výsledku toho prieskumu zvyčajne nedozviete. Tak dúfajme, že nás nenavštívia a keď to budú rakety, tak skôr také dvojnohé. Poďme si teraz <laughs> pripomenúť e, storočnicu. Toto na nás striehne v nasledujúcich okamihoch. 6. februára roku 1926 sa v Prahe narodil a jeho životný príbeh trval 87 rokov do 15. júla 2013. Bol neskôrším textárom aj spisovateľom Václav Fischer a my si 5 pesničiek z jeho tvorby dnes pripomenieme. Tá prvá zaznela aj na Dečínskej kotve na festivale je z apríla roku 1973. Muziku písal Petr Janda, aj si to sám naspieval samozrejme so skupinou Olympic. Sprevádza aj tanečný orchester Československého rozhlasu, vedený Jozefom Vobrubom. No a Václav Fischer dal pesničke názov Nebe nad hlavou. Shaka, shaka, shaka, shaka, shaka, shaka, shaka, shaka, shaka, shaka, shaka, vysokým nebem nad hlavou, huňaté mráčky pás přejdou. vidím mě stíží, píchá mě kříži a mám kapsu děravou. Pod modrým nebem nad hlavou, žuky já chůzí houpavou. Nohy mám v trávě, ve vší slávě šlapu si točou bravou. Nebe nad hlavou, nikam silných plic, nebe nad hlavou, kráčím slunci vstříc.

je cesta rozbitá a štěstí z nebe nelítá. Cestu si chválím, křepelka zdáli, pět peněz mi počítá. Nebe nad hlavou, dýchám plný plic, nebe nad hlavou, kráčím slunci stříc, nebe nad hlavou, nad hlavou, nad hlavou, nad hlavou nic víc. Nebe nad hlavou, plné beránků, příbytkům ze studa rúžku oranžády z červánků. Nebe nad hlavou, nebe nad hlavou, nebe nad hlavou, dýchám z plných plic. Nebe nad hlavou, kráčím slunci vstříc. Nebe nad hlavou, nad hlavou, nad hlavou, nad hlavou, nic víc. tak my si tento časový úsek v prípade skupiny Olympic ešte pripomenieme niekoľkými nahrávkami, pretože to bola najčastejšia spolupráca čo sa týka Václava Fischera s jednotlivými interpretmi, aspoň teda najvýraznejšia. Prišiel do rodiny Fischerovcov, do ktorej patria aj ďalší v tomto smere obratný, hlavne Ivo Fischer, jeho bratranec. To bol vynikajúci textár, spolupracujúci s Valdemarom Matuškom. Potom tam bol Jan Fischer, hudobný skladateľ, alebo Daniela Fischerová, spisovateľka. Václav ten mladosť prežil v Lipčiciach nad Vltavou, ocino inžinier Václav Fischer, ten bol stavebným inžinierom, podnikateľom a spolumajiteľom tehelne, aj staviteľom továrenských komínov, či už v krajinách českých alebo v zahraničí. Mamina Libuša to bola speváčka a violončelistka, Václav ten mal tri sestry a bol aj členom Sokola, telocvičnej organizácie. Už od mladosti aj pohybovo nadaný a do svojej 40 aktívne športoval, či už išlo o ľahkú atletiku, hokej alebo volejbal. No a v roku 1945 zmaturoval v Kralupoch nad Vltavou od roku 1943 bol členom odbojovej skupiny Spravodajská brigáda orientovanej na Londýn. No a čo skoro po vojne bol za svoju odbojovú činnosť aj vyznamenaný, ale po 48. ako to bolo obvyklé, keď sa súdruhovia dostali k moci, tak boli tresty. Po mm, o 48. mal možnosť aj študovať ešte na Filozofickej fakulte, ale keďže vstúpil aj do komunistickej strany. Mal svoje vzory, ktorými boli Jiří Volker alebo Viteslav Nezval napríklad. No a po februári 1948 potom z nej vystúpil, keď mal podpísať vylúčenie svojich kamarátov zo školy, čo skoro na to bol potom vylúčený aj on, a to zo všetkých vysokých škôl a boli mu aj odobraté indexy. Po vylúčení potom pracoval ako robotník či už v Tehelni alebo v Šrobárni v Lipčiciach a v e, októbri roku 1949 nastúpil prezenčnú službu. Po niekoľkých týždňoch bol prevelený k tzv. PT pákom, pomocnému technickému práporu, kde slúžil dva roky v pieskovni, v lome, v stavebníctve alebo vo výrobe stavebných dielov. A na konci bol potom prepustený pod podmienkou nástupu do bane v Bohumíne na jeden rok. Potom pracoval ako správca štadiónu v Náchode. Bol aj učiteľom telesnej výchovy v Kolíne, kde sa oženil. Narodili sa dve deti. Neskôr pracoval ako baník, bol aj tavičom a po 68. označený za kontrarevolucionára. V roku 1970 prepustený, bolo mu odkázané, že by mohol sa živiť e, tou literárnou tvorbou, no a odvtedy sa potom venoval písaniu, ako sa zvyklo hovoriť v tzv. slobodnom povolaní. V roku 1975 odišiel do invalidného dôchodku a potom žil so svojou rodinou v Prahe. Ehm, napokon sa to aj v tomto meste uzavrelo 15. júla roku 2013, tak sme si tak letmo preleteli. Životný príbeh Niečo sa podarilo vtesnené do pesničiek, nejaké tie pocity. Tá nasledujúca, tá je ešte z júna roku 1965. Zhudobnil tento text Karel Mareš a za spevácky mikrofón sa postavili Milan Chladil a Jaromír Majer. A naspievali to pod názvom U Kokořína. Kokořína. zámeckou šumí tam vinice, potok a háj. Znám jednu hezkou hospodu zámeckou, teď je ve zvyku říkat jí ráj. U kokořína, u kokořína, lahvičku vína si vypiju rád. U kokořína je Kateřina a Kateřina prý zdá milovat tenkých škahbitách, chytře se proplítá, každý ho odmítá, zkrátka to zná. Sotva tam vkročím, padlují do očí, svět se zatočí a už je má. U kokožína, u kokožína, lahvičku vína si vypiju rád u Kokořína je Kateřina a Kateřina ta zná milovat. kokožína, u kokožína, lahvičku vína sem popíjel rád. U kokožína je Kateřina, má Kateřina nechce milovat. Jo, zlatí, zájmu svý outraty, vží jazyk na ústě je třeba kokožína, u kokožína, lahvičku vína si vypiju rád. U kokožína je Kateřina a Kateřina ta zná milovat. Tebe jen tebe, má Kateřino. Tebe jen tebe, tebe a víno chci mít navždy rád. tak sme sa na chvíľočku pohybovali v okolí Kokořína aj s Milanom Chladilom, ktorého nedožité 95. narodeniny si budeme pripomínať 8. februára a v rámci ďalšej Petrolejky aj iné pesničky dostanú priestor, keďže ide o pologudaté výročie. V tomto prípade teda len interpretom piesne Václava Fischera, ktorého storočnicu si dnes pripomíname a ešte pripomenieme tromi nahrávkami a tie nás už budú ťahať viac pre k Petrovi Jandovi a skupine Olympic, pretože tam sa toho urodilo najviac. Inak e, Václav Fischer ten bol literárne činný od zhruba 60 rokov, venoval sa súbežne textárskej práci pre populárnu hudbu a zároveň aj literatúre pre deti a, a najviac textov napísal v období rokov 1960 až 75. Boli rozhlasové stanice v Prahe, v Plzni, Hradci Královom, v Brne a v Ostrave, kde sa točili a zhruba 200 piesní takto vzniklo s jeho textami. Na singloch gramoplatní ich vyšlo približne 60. Niektoré sa stali aj súčasťou profilových albumov, spolupracoval s viacerými orchestrami či už to bol teda Karel Vlach alebo Gustav Brom, tanečný orchester Československého rozhlasu. No a čo sa týka spevákov, tak Milan Chladil a aj teda Jaromír Majer, tam to je jasné. A skupina Olympik, potom Karel Hála, Valdemar Matuška, Eva Pilarová, Iveta Simonová, Jitka Zelenková, Jirka Korn a mnohí, mnohí, mnohí ďalší. Aj tie ocenenia z festivalov Bratislavská líra, Dečínska kotva, eh, Detská nota, písničky pro hviezdu. Ono sa toho na jeho konte tiež zišlo viac. No a keďže písal aj pre deti, tak e, sa tam nájde celkom slušné množstvo po tejto stránke zaujímavých titulov. Či sa tam dá <laughs> zaradiť aj tá nasledujúca nahrávka? No, to je z apríla roku 1974, točili ju Olympic s Petrom Jandom, ktorý v tom čase, no, Hlavne riešil post bas-gitaristu po odchode Jirku Korná. Tam chvíľočku hral Ladislav Chvalkovský a v 74. bol jediný voľný Pavel Petráš. Takže to bol on, kto si potom 14. januára obliekol dres Olympiku. Kapela síce fungovala ďalej, ale Petrianda až tak veľmi nadšený z toho hrania nebol. Údajne ho to ani veľmi nebavilo z tých pesničiek sa rocker, rocker nedal rozpoznať, vytratilo sa to. Aj keď teda našli by sme tam zaujímavú nahrávku pod názvom Ja tam byl, ale tá nám tu dnes znieť samozrejme logicky nemôže, lebo to nie je práca Václava Fischera, tak poďme za pesničkou, ktorá by mohla byť skôr pre detského poslucháča a na pokoniu Olympik ponúkol pod názvom Samá voda přihořívá. Ježíštěně, potřeštěně, kotrmelce metátů z lesy z ní zatroleně udělalo smet

ovečku, že má gubě vlohy. Me, e, e, me, e, e, dej si se mnou repete, prosí kozu stačenu, co má z rohu anténu. A Sa domů klusá nese nákup těžký, posadí se k odpočinku na dva spící ješky. Oje je, oje je, než se husa naděje, než si přečte noviny, má v zadečku podliny. učí plavat botu, kapelník jim k tomu břinká na prdlínka v plotu. Prekeke, prekeke, bota všechno poplete, nežli tempa pochopí, tak se v louži utopí. bolo ďalej, to si pripomenieme aj druhou stranou tohto singla, ale ešte by sme sa mohli vrátiť trošku viac do minulosti v prípade Olympiku a zaspomínať si aj na ten 72. rok, keď pre Československú televíziu točili svoj jediný hraný film, ten dostal názov 5 cestujících, tá pesnička sa aj objavila na tretej profilovke Jedeme, jedeme, jedeme ako úvodná na televízne obrazovky sa <laughs> tento program napokon aj tak nedostal a tú premiéru si odbil až v 97. roku v rámci 35. výročia kapely, ktoré uviedlo potom kino Automat, respektíve Mat na Karlovom e, námestí v Prahe a v tom júni 72 e, odišiel ako člen dohoročný Láďa Klein z kapely. Olympik teda pokračoval vo Štvorici, a pripravoval štvrtý album. Napokon e, české nahrávky, z nich najznámejšia, snad jsem to zavinil já, e, sa dostali potom aj na vývozový album Handful, ktorý bol ponúknutý a úroveň Olympiku a jeho pesničiek tá bola ovplyvnená aj tou nastupujúcou dobou a potom aj úspešnou kariérou Jirku Korna, ktorý sa ocitol v pozícii basgitaristu v tejto kapele a aj ako spevák sa realizoval. Hovorím o ňom hlavne z toho dôvodu, že tá nasledujúca pesnička bola Jirkom Kornom aj interpretovaná ako singlík, ktorý bol točený v októbri roku 1972 na no Václav Fischer, lebo on je stále v hlavnej úlohe dal pesničke názov Prí. steps back prvok aj zo strany Jirku Korna, v tom čase súčasti skupiny Olympic. Naspieval Ivetu a už to išlo trošku iným smerom, čo bola spolupráca s Karlom Svobodom a s Deňkom Rytířom. V tomto prípade textárom teda Václav Fischer, ktorý od zhruba 75. sa zameral hlavne na písanie textov pre detské, ženské a zmiešané, prípadne mužské zbory a na jeho verše bolo zhudobnených aj viac ako 130 cyklov zborových titulov a viac ako 200 textov piesňam s inými autormi. Tiež sa venoval aj literatúre, napísali spolu s Iliom Hurníkom e, knižku od housliček po buben, čo bola knižka pre deti o hudobných nástrojoch. No a čo sa týka literárnej práce, tak 22 knižných titulov ktoré boli tiež ilustrované poprednými českými výtvarníkmi, tak to je tiež niečo, čo tu zostáva aj pre ďalšie generácie. Dlhodobo spolupracoval aj s hudobným vysielaním pre deti a mládež Československého rozhlasu v Prahe a aj s Českou televíziou alebo Československou v tom čase samozrejme, pretože on samostatnú Česku už až tak veľmi svojimi dielami ovplyvňovať nemohol, aj keď teda ten odchod je spájaný samozrejme s rokom 2013. Čo sa týka Olympiku, ešte sa obzrieme týmto smerom a vrátime sa k singlovke, ktorú sme si tu už pripomenuli ďaká pesničke, e, ktorá nám znela ako druhá v poradí, tretia v poradí, pretože aj titul Už je čas je jedným zo singlov z toho 74. roku. Medzi tým Olympic teda mal možnosť vystúpiť aj na festivale politickej piesne v Sokolove, vtedy s aktuálnou pesničkou Únos, v ktorej ešte aj hlas Jirku Korna bolo možné registrovať. No a na Líre sa pokúšali dobiť v 73. festival so skladbou Slzitví mámy, ako vieme, do finále nepostúpila, čo nahnevalo predovšetkým Karla Vlacha, ktorý tam podľa určitých svetkov údajne hodil notami o zem, lebo nevedel pochopiť, ako je možné, že práve takýto titul sa do finále nedostal, tak aspoň cena kritiky skončila v rukách Petra Jandu a spol, čo bola spolupráca s Václavom Babulom samozrejme, lebo ten sa postaral o text, iný Václav, Václav Fischer, tak toho si ešte teda pripomenieme v nahrávke s názvom Už je čas, a zároveň teda nám to velí venovať sa aj niečomu, lebo naozaj už je čas, prekročili sme hranicu polčasu aktuálnej petrolejky a po pesničke sa zase pozrieme iným smerom. žádném přítmí krápníků, kdo si jen tak ze zvyku nalámal si suvenír. se fosse just one. čas chránit si svou zem. Sochy, zahrady, všechny podklady patří nám tu všem. Ať nestojí opodál, kdo má krásu rád. Lidi dám na vás vážně, už je čas, volám tisíckrát. Lidi dám na vás vážně, už je čas chránit si svou zem. Sochy, zahrady, všechny všechny poklady patří nám tu všem. Ať nestojí opodál, kdo má krásu rád. Lidi dál na vás vážně, už je čas volám tisíc krát. Tak doba si to žiadala. Ekologická pesnička za nami, posledná zo strany Václava Fischera, ktorého storočnicu e, sme si takýmto spôsobom pripomenuli. No a obzrieme sa zase iným smerom, keď sa pozrieme do dnešného hudobného kalendára. Už nejaké meno padlo, či už to bol Petr Muk, alebo e, Nora Blahová. Ešte jedno, s tým sa spojíme o chvíľočku, cez e, tri pesničky, ale zase na druhej strane bude to v podstate len jedna, ale v troch podobách. Ono ich vzniklo pomerne dosť, pretože sa zaradila medzi slovenské evergreeny, no ale prejdeme tam cez ten hudobný kalendár zo svetovej scény nám tu svieti pán, ktorého 80 už pomaličky tiež klope na dvere o dva roky si ju bude pripomínať Vincent Damon Fournier, rodák z Detroitu v štáte Michigan, hardrockový spevák a skladateľ, ktorého hudobný svet pozná pod menom Alice Cooper. Aj túto kapelu si založil už v 65. a podľa jej názvu si potom aj zmenil meno. V auguste roku 1969 vydali prvú LP platňu a v 72. sa dočkali potom odozvy na prvý z zaujímavejších singlov. Od 75. už potom prešiel na solovú dráhu a bol prvým, kto vystúpil na koncertoch s hadom a pomaľovanou tvárou a toto mu vynieslo aj prezývku Hadí muž. Napokon v hitparádach mal úspešných zhruba 11 pesničiek no a 27 štúdiových albumov. To je niečo, čo sa podarilo zaznamenať počas hudobnej cesty. 51. výročie narodenia, to sa spája s rodáčkou zo Sydney menom Natália Imbrúlia. Stala sa speváčkou, skladateľkou, herečkou aj modelkou, pôvodne študovala tanec. Upozornila na seba ako herečka v jednom z austrálskych seriálov, ktorý mal názov Susedia. Hrala v ňom ešte aj v roku 1994, o dva roky neskôr odišla do Anglicka a v 98. v marci ponúkla prvý album a to už potom bolo niečo, čo sa ťažko dalo zastaviť, pretože hneď tento prvý bol úspešný a predajnosť tá sa dostala až cez hranicu 6 miliónov kusov a potom nevenujte sa muzike samozrejme. Kimberly White to už je dáma narodená vo Warnsbergu v štáte Missouri a stala sa členkou dievčenskej skupiny Pussycat Dolls, ročník 1982. Tuto kapelu pôvodne založili ako tanečnú ešte v 95. v Los Angeles a postupne si získala popularitu. Vystupovala ako kapela s takými speváčkami ako Gwen Stefani alebo Kristina Aguilera. No a potom neskôr e, sa zistilo, že by mohli byť aj ako speváčky zaujímavé a samostatne ako formácia Takže prvý album, ten ponúknutý bol v roku 2005 v septembri a tiež sa tam predajnosť prehúpla cez hranicu slušnú 7 miliónov, takže samostatná cesta bola už potom jasná. No a teraz prejdeme za menom, ktoré máme tiež v dnešnom kalendári a to od roku 1909, keď sa narodil v Senici a stal sa neskôr libretistom, textárom a jedným zo zakladateľov slovenskej operety, syn básnika a prekladateľa Martina Miloša Braxatorisa, konkrétne teda Pavol Braxatoris a je fajn teda, že ocino pokračoval s maminou neúnavne, pretože Pavol sa narodil ako siedme dieťa v poradí a jeho starý otec to bol známy slovenský básnik a evanielický kňaz Andrej Braxatoris, známejší pod pseudonymom Andrej Sládkovič, takže to bolo v rodine. Pavol absolvoval gymnázium v Skalici e, a v období štúdií sa na gymnáziu zoznámil s Gejzom Dusíkom a toto spojenie, ako sa neskôr ukázalo, bolo veľmi dôležité, pretože spoločne potom vytvárali zaujímavé tituly a my si niečo po tejto stránke aj budeme mať možnosť pripomenúť a priblížiť. Čaká na nás totižto práca, ktorú môže reprezentovať mm, hneď trojlístok interpretov, každý to ponúka po vlastnej osi, respektíve vo vlastnom prevedení, tak ako to cítil. Keby sme chceli siahnuť po naozaj vzdialenej minulosti tejto pesničky, tak by nás to mohlo ťahať až do 40 rokov, keď sa to objavilo na singloch Suprafonu v prevedení eh, malého bratislavského rozhlasového orchestra ktorý dirigoval Vojtech Gabriel a za spevackým mikrofónom stála legenda, ktorá sa s tandemom Pavol Braxatoris Gejza Dusík asi spája najčastejšie, čiže František Krištof Veselý, sprevádzaný dievčenským triom, ale takto ďaleko do minulosti teda nepôjdeme. Ten prvý single, ktorý si priblížime, tak e, ten je zo 74. roku. No a za mikrofón sa postavil tom čase riaditeľ vydavateľstva Opus Ivan Stanislav. Čaká na nás stretnutie s pesničkou nazvanou Dve oči neverné. Tam v ďalekej zemi, kde sú krásne ženy, mal som v srdci teba len aj v ohni bojov. Počul som piesen znieť, že budeš mojou, keď sa vrátim späť. Dnes, keď som sa vrátil, viem, že som ťa stratil, už ťa neuvidím viac. Že tvoje sľuby boli len krásny klam, iný ťa ľubí, a ja som tu sám, dve oči neverné. Ja darmo hľadám a na ne zabudnúť. Darmo si žiadam, ja veril som, že žitím pôjdeme pri sebe a len kvec vedlej rúže ostal mi po tebe. Dve oči neverné, pýtam sa, kde sú, či chvíle stratené mi späť prinesú jak slova by o lásku darmo prosili. Dve oči neverné ma navždy zradili. Du, du, du, du, du, du. radili. Ivan Stanislav v čase nahrávania tejto pesničky mal nejakých 35 rokov. Tak, tak tomuto išlo v prípade pesničky, pod ktorou je podpísaný Pavol Braxatoris ako textár. Dnes v kalendári sa nachádza. Svojho času študoval právo na Karlovej univerzite v Prahe a tam aj začal písať svoje prvé texty. Potom po absolvovaní začal pracovať ako úradník v Senici. Prvá opereta, ktorú spolu s Gejzom Dusíkom dali dohromady, tá mala premiéru v roku 1938, keď rozkvitne máj. To bol jej názov a viaceré pesničky aj z tých ďalších spoločných titulov doslova z ľudoveli z tej prvej to bola hlavne skladba Rodný môj kraj. No a táto opereta mala potom aj premiéru v Slovenskom národnom divadle. Hlavnú úlohu vtedy stvárnila Mária Kišoňová Hubová, manželka herca Mikuláša Hubu a mamina Martina Hubu, herca. Tiež ona bola vtedy známou slovenskou opernou speváčkou. No a v Slovenskom národnom divadle mala potom premiéru v roku 1939 aj ďalšia spoločná opereta s názvom Modrá rúža. Túto operetu hrali skoro na všetkých divadelných javiskách na Slovensku. V roku 1944 bola potom premiéra tretieho spoločného titulu Tajomného prstenia. V 54. sa objavila na novej scéne aj Zlatá rybka, tiež opereta a v tomto roku začal pracovať Pavol Braxatoris ako vedúci na sekretariáte Zväzu slovenských skladateľov. V 56. v operete Hrnčiarsky bál sa objavila aj pieseň o rodnej zemi, ktorá si je najznámejšia v podaní Petra Dvorského. My dnes sedíme nad pesničkou Dve oči neverné a pripomenieme si aj verziu, ktorá je o dva roky mladšia od tej predchádzajúcej s prievodným telesom by mal byť teda v tejto chvíli e, formát kapelový, skupina Prognóza, ktorá v tom čase sprevádzala Karola Duchoňa. Tam v ďalekej zemi, kde sú krásne ženy, mal som v srdci teba len aj v ohni bojov počul som pieseň znieť, že budeš mojou, keď sa vrátim späť. Dnes, keď som sa vrátil, viem, že som ťa stratil, už ťa neuvidím viac. Že tvoje sľuby boli len krásny klam, iný ťa ľúbi a ja som tu sám, len oči neverné. Ja darmo hľadám nezabudnú. Darmo si žiadam, ja veril som, že žití pôjdeme pri sebe. A len kvet vedlej ruže ostal mi po tebe. Tve oči neverné, pýtam sa, kde sú chvíle stratené mi späť prinesú. spieval Karol Duchoň, keď mal 26 rokov. Tiež sa dostal k tomuto Evergreenu. Práce Pavla Braxatorisa v spojení aj s Gejzom Dusíkom neustávali. Pozrieme sa aj na rok 1963, vtedy mala premiéru ďalšia opereta Karneval na Rio Grande, čo je tiež uvádzané aj ako potulný spevák. Opereta sa odohrala v štátnom divadle v Košiciach a v 71. došlo na premiéru na novej scéne v prípade operety To by bola láska. Inak napísal viac ako 200 pesničkových textov a dá sa povedať, že mnohé z nich doslova zľudoveli. Céra Alexandra stá sa stala dramaturgičkou, prekladateľkou, druhá dcera Zora. No, záverečným dňom Pavla sa to bol 19. január roku 1980, mal 70 rokov, tesne pred 71. narodeninami v podstate. Dnes si ho pripomíname cez pesničku Dve oči neverné a ešte jedna verzia sa nám v dobrom slova zmysle tlačí do pozornosti a tá je podstatne mladšia z roku 2018, keď sa objavila na profilovke s názvom Slovenské Evergreeny a z autorskej dielne tandemu Giza Dusík Pavol Braxatoris sa tam medzi tými desiatimi objavili dve nahrávky, jednak teda dve oči neverné a tiež potom pesnička Čo sa mi môže stať. Z tých ďalších Evergreenov to už sú iní autory, Biele Margarety, Malička, Slzička, vám o láske spievam, ale všetko to dával dohromady ako stmelujúci element spevák Peter Lipa, ktorý si dovolil teda siahnuť aj po tejto pesničke. No a jeho verziu, ktorá už má tiež 8 rokov, si teraz poďme tiež pripomenúť. až za horami sám, so spomienkami túžil som len za tebou. Mhm. A s pevnou vierou, že budeš mojou zas, prežil som nášho odlúčenia čas. A dnes, keď som sa vrátil, viem, že som ťa stratil, už ťa neuvidím viac. Mhm. veď tvoj to len krásny chlap, iný ťa ľúbi a ja som tu sám. Uh, Dve oči nevrné, ja darmo hľadám a na ne zabudnú. Darmo si žiadam, ja veril som že žitím pôjdeme pri sebe. Mm. A len kvet z vedlej rúže zostal mi pod tebe. Dve oči neverné Pýtam sa, kde sú Či chvíle stratené Mi späť prinesú slova darmo, darmo by o lásku prosili. Hey, hey, hey. Dve oči neverné ma navždy, navždy zradili. Aha, ich bolo <laughs> celkom dosť. V tomto prípade teda Peter Lipa, sprevádzaný zostavou aj mladších kolegov, muzikantov. Na bici hral Michal Fedor, na saxofón Radovan Tariška, na bas-gitaru Michal Šimko, perkusie mal pod kontrolou Peter Reitl, ďalšie klávesy možno priradiť k Petrovi Lipovi mladšiemu. No a s gitaristom Pavlom Berezom tak to dávali dohromady tých 10 pesničiek skladby z 30. až 50. rokov minulého storočia prearanžované do nového šatu. A ako sa nechal Peter Lipa počuť, inšpiroval som sa knižkou Nestora slovenskej hudby Pavla Zelenaja o slovenských evergreenoch a musím povedať, že aj keď som ich e, nikdy nepočúval, mnohé z nich som poznal, tak som si urobil výber a 10 z nich sa dostalo na tento albumový produkt slovenské Evergreeny z 2018 roku. Takže toto bol posledný reprezentant tvorby Pavla Braxatorisa, ale s tým perom to mnohí vedeli aj po inej stránke, dnes tiež nachádzajúci sa v kalendári, napríklad rodák z Kutnej hory, dramatik, spisovateľ Jozef Kajetán Tyl, narodený v roku 1800 ktorý tiež sa mal možnosť zviditeľniť písaním, podobne ako česká spisovateľka Božena Nemcová, narodená vo Viedni v roku 1820 a jej babička, myslím si, že je dostatočne známou. No, Jacques Prevert, francúzsky básnik, ďalší do partie, ročník 1900, ale bol aj scenáristom a vytvarníkom inak obľúbený básnik tzv. intelektuálov a tiež obyčajných ľudí. Hlavnými témami láska, žena alebo Paríž, prípadne bežný život vo všetkých jeho podobách. Najznámejšou básnickou zbierkou by mohli byť slova a tie budú dominovať aj v ďalších minútach pesničkovo, aj keď sa ešte potom pozrieme na ďalších, ktorí prichádzali na svet v 20. storočí a tiež sa slušne zviditeľňovali, ale teraz nám bude útočiť e, na naše pocitové priestory pán narodený pred 80 rokmi 6. februára v Prahe sa stalo a k muzike bol vedený už od malička, predsa len ocino, ten bol členom harmonikovej skupiny Harmoniton, neskôr Leriton, a tak bolo úplne samozrejme, že sa malý Tomáš čo skoro naučil hrať na fúkaciu harmoniku a v desiatich rokoch ju už bezpečne ovládal a patrí medzi najvýraznejších po tejto stránke, ale aj mu to zaujímavo spievalo Tomáš Linka. Bude totiž to tým hlavným elementom v nasledujúcich minútkach a poďme si teda pripomenúť nielen to, ako mu to hralo na tú harmoniku, ale hlavne ako mu to spievalo. to jsem já, co se s tebou nikdy nikde nepotkal. Má, dělej si, co chceš, vlak jede dál, jsem jinde, to není dřív. To jsem já, ty můj dopis ale nikdy nečekej, když chci, tak umím psát, do schránky nekoukej bych v rozpacích. To si ty prý mě máš, já vím, dávno vím, že lhát začínáš. To si ty, co si stále vymýšlíš, že zítra budu si tě brát. Wow, svatební, zvony průvod kočár dál si vymýšlej co chceš. Vlak jede dál, sem jinde, to není si ty prý mě máš si ty, co si stále vymýšlíš, že zítra budu si tě brát. Wow, svatební, zvony průvod kočár dál si vymýšlej. A dělej si, co chceš, vlak jede dál, jsem jinde, to není hřích. To není to no není no nie je hriech sa venovať aj takéto muzike a majiteľovi nezameniteľného hlasu a excelentnej hry na fúkaciu harmoniku. Zaradil sa neodmysliteľne k tomu najlepšiemu, čo kedy česká country music mala možnosť ponúknuť a začal veľmi skoro. Keď mal 17, tak sa stal basgitaristom plzenskej v tri big beatovej kapely Merkur, ale ten zlom potom prišiel v 68. keď benžista Marko Čermák zháňal hráča na fúkaciu harmoniku do svojej novozaloženej kapely White Stars s tou ponukou, ale prišiel najskôr za jeho ocinom. Tento hneď odpinkol smerom na svojho syna a tak sa Tomáš ocitol v zostave po boku výborných muzikantov typu Marko Čermák, Mirek Hoffman alebo Ivan Mládek. Kapela White Stars e, sa v zápätí uviedla výborne na festivale Porta, kde hneď dvakrát za sebou vyhrala v kategórii Bluegrass. No a potom prišiel rok 1970 a spoločne sa dali dohromady s Greenhornami, Honzu vyčítala. No a vzhľadom k tomu, že e, tam spevácké posty obsadili hlavne e, Mirek Hoffman a Miško Tučný, tak sa Tomáš e, uplatnil predovšetkým ako hráč na fukaciu harmoniku, ale napriek tomu do katalógu kapely Greenhorns tiež prispel niekoľkými zaujímavými nahrávkami, takže Hardy, tak ja idú dál, alebo Jarní správa, prípadne dueto s Myškom Tučným El Paso. To sú tiež kúsky, v ktorých sa zaskvel. Ale tam tie spory vyvrcholili potom v 74. a spolu s Michalom Tučným a Petrom Novotným v tejto trojici sa rozhodli so Zelenáčov odísť, lebo už to neboli Greenhorni, už boli Zelenáči. Sa muselo všetko premenovávať z angličtiny. No a prešli teda do Fešákov, ale Petr Novotný to je tiež e, osoba, ktorú treba spomenúť, pretože bol podpísaný pod text, ktorý sme počúvali v prvej pesničke a spolu s Tomášom otextovali aj tú nasledujúcu nahrávku Chci být vodou na tvůj mlín. Přáním svůj dopis začínám Snad těch pár stránek stránek začínám, že chci být slunce tvé i stín a chci být vodou na tvůj mlín. Chci být tvá nevinnost i hřích a pokladníkem přání tvých, možná i s chlebníkem tvých vín a chci být môžeš číst. Pozdrav od všech ptačích hníst, do války zaklínám. Hviezdy, které spadly nám, odstoupat do nejvyšších sfér. Jsem herec tvůj i režisér. Jsem Tartaňan i harleký a chci být vodou na tvůj mlín. mým podpisem. Ať vede tvoje stopy sem. Já chci být slunce tvé i stín. Chci být vodou na tvůj mlín. Já chci být slunce tvé i stín. Chci být vodou na tvůj mlín vodou na Keď si bližšie posvietime na momenty toho odchodu so zelenáčov e, v prípade trojice Petr Novotný, Michal Tučný a Tomáš Linka, tak e, mali také tendencie e, vytvoriť vlastnú kapelu, hlavne pre Michala Tučného ale potom Petr Novotný objavil ústeckú kapelu Bluegrass Hoppers, ktorá v tom čase už hrala tiež pod pozmeneným názvom, čiže Fešáci a všetci traja tam v podstate súčasne aj vstúpili a aj tam sa Tomáš uplatnil ako hráč na fúkaciu harmoniku, ale dokázal sa tam výraznejšie presadiť už aj ako spevák. Takže do fešáckého repertoáru boli zaradené výnimočné tituly, či už to bolo dueto s Myškom Tučným Lojza a Líza, alebo skladba Svítá ve tvých tvářích, to sú nahrávky zo 77. roku a potom o tri roky neskôr to boli hlavne tri diela, Kovbojové a klauni, Doktore pomoste, no a predovšetkým pesnička, ktorú by sme si asi pri žiadnom jubileu, ktoré sa spája s Tomášom Linkom nemali odpustiť. To je nahrávka e, s melódiou Johna Denvera, ktorú Tomáš Linka ponúka ako opäť dielo vytvorené, čo sa týka českého textu spolu s Petrom Novotným pod názvom Paní má se má. Každé srdcem hořícím a listýv se rosou zachvějí. Vítá mě tu šafrán spolu s jemnou skořicí a jas tvých očí s barvou šalvějí. Každé ráno otvírám svůj krámek pod věží a vůně mi vám korunou naplním. Ke mně každý spěchá, od nás hned tak neběží. Dnes každý zná můj krámek s kořením. Říkají, že paní má se má, že její muž jsem a s pýchou objímá. Paní má se má, voní má to, paní má se má. to. Každý večer zavírám svůj krámek petlicí a otvírám svou náruč do kořán. Teplo tvé mě bábí, moje lásko vonící, i den k nám vklouzne vůní uhoupám. Každý večer uvaříme ti jasmínový čaj a ustelem si květem lipovým. noční teď po pokraj. Co nestačíš mi říct, sám dopovím. Říkají, že paní má se má, že její muž jsem Oh mě a ani má se má. Toto obdobie s fešákmi, kam sa potom neskôr opätovne vrátil, tak skončilo sa v 85. Rozhodol sa spolu s Helenou Maršálkovou z kapely Pacific e, založiť si vlastnú formáciu, skupinu Kanafas. Tento pokus bol neúspešný, takže v 87 sa vrátil do Zelenáčov, ktorých e, pesničkový katalóg hneď po svojom príchode rozšíril o legendárnych sedm španielských andelů v duete s Pavlom Králom a potom pridal aj v nasledujúcich rokoch ďalšie zaujímavé kúsky, pesničky ako Carmen, Zelení mužíci, Začni hrát a v tom 92. aj už odprezentované dielo Chci byť vodou na tvůj mlín, alebo trošku rozjuchanejšia pesnička, aby sme tu nepospali. Skladba s názvom Tequila Sheila. Kilou, po láhvi s ale mi do horkých úst bylo dnes ranic od mexických hranic a pár pár měl jsem teď Já umím to jak pančovila, už jen chvíli nech světlo plát. Pak sáhni tam, kde je tequila, a dál dělej to, co mám rád. Teď tvař se, že nic o tom nevíš proč kolt jsem si pod polštář dal. A nekoukej pořád těm dveřím a pozri ty kliftóny dál. Ty víš, kdo jim prásk, že tu budu, jejich stínů je už plnej dvůr. Je jich tam jak herinku v sudu, yeah. tak podej mi citrón a sůl koul. Sáhni po láhvi s kilou. Svý hedvábný šaty mi dej. A tvář neměj chladnou, vždyť třeba mi padnou a ty si zasmína vlíkej. Já cítím se jak Pančo Vila, můj kůň je rychlej, okej. Okay. Tak sa tam, kde je tequila. Babky a svůj dům odmykej. Hej, hej! Sáhni po láhvi s tequilou a lej mi jí do horkých úst. Mně bylo dnes na od Mexiku chvíli nech světlo plát. Pak sáhni tam, kde je tequila a dál dělej to, co mám rád. Sáhni po láhvi s tequilou, Tvý hedvábný šaty mi dej. A tvář neměj chladnou, vždyť třeba mi padnou a ty si zasmí zasmínavý gej. prišiel poprvýkrát do tejto kapely, tak to boli Greenhorni, opustili ich ako Zelenáčov, potom prišiel do Zelenáčov a opustili ich ako Greenhornov v 94. a opäť viedli jeho kroky do Fešákov. Tu svoju obnovenú premiéru absolvoval na albume Dokud môžem, na ktorý naspieval e, dve pesničky, respektíve áno, dve pesničky, dueto s Milošom Slezákom, Pane můj a potom aj návraty, ktoré si o chvíľočku pripomenieme, aby boli tiež zastúpené práve tieto časové momenty, ale poďme sa pozrieť ešte, lebo sa už blížime do finále, aj na ďalšie mená z dnešného kalendára. Charles Augustus Lindbergh, ročník 1902, to bol americký priekopník letectva, ktorý pred 99 rokmi ako prvý na svete preletel bez medzipristátia za 33,5 hodiny vzdialenosť z New Yorku do Paríža, čo bol aj prvý let cez Atlantický oceán. No a z neskoršie narodených rozhlasový reportér, športový novinár Štefan Mašlonka Narodený v Smižanoch pri Spišskej Novej Vsi v roku 1920 tiež patril medzi neprepočutelné postavy našej histórie. Keď sa vrátime k e, tým, ktorí ovládali písanie, tak Ladislav Grossman, ročník 1921, rodák z Humenného, to bol redaktor, spisovateľ a scenárista, autor scenára k filmu Obchod na Korze ktorý dostal v 66. Oscara za najlepší neamerický film. Od 68. potom žil a tvoril v Izraeli. Stanislav Barabáš, narodený v Kalinke, čo by mala byť dnes súčasť obce Výgražská huta. Pred 102 e, rokmi prišiel na svet, stal sa režisérom a dosiahol úspech v 68. na Medzinárodnom televíznom festivale v Monte Carlo adaptáciou poviedky od Dostojevského s názvom Krotka. Aj on potom žil v emigrácii, v 69. odišiel do Nemecka. Pokiaľ ide o hereckú um, skupinu, tu, tu dnes môže reprezentovať rodák z Českých Budejovic. Je to 98 rokov od narodenia herca, komika, režiséra spisovateľa, hudobníka, dramatika a tak ďalej. Bol aj klavnom legendárnym bavičom Jiří Cízler. Môže byť, že si ešte mnohí dokážu vybaviť. Aj jeho spoluprácu napríklad s Luďkom Nekudom. No a potom, čo sa týka mm, televízneho filmového umenia, tak jeho eh, vystúpenie v titule Tisícročná včela tiež bolo dosť výrazným, ako tam jazdil na koníku a všetkých chcel vymyškovať. Z dabingu možno spomenúť potom záskok za už zosnulého Františka Filipovského, keď e, ho požiadali o nadabovanie francúzského komika menom Louis Definé. Aj toto sa s ním spojilo, zomrel v apríli 2004. Z tých vzdialenejších ročníkov Izabela Martinezová Perónová, argentínska prezidentka, prvá žena v úrade hlavy štátu, v polovičke 70. rokov, tá bola ročníkom 1931, o 10 rokov mladším rodák z Frenštátu pod Radhošťom, e, skokan na lyžiach, olimpijský víťaz, lyžiar storočia Jiří Raška, František Chmelár, rodák z Tvrdošoviec, to bol bývalý prezident Slovenského olympijského výboru, ten sa narodil pred 80 rokmi, rovesník Tomáša Linku v podstate, No a tie ďalšie mená to si ešte doplníme po pesničke, to by sme mohli stihnúť. Máme tu návraty, práve titul, ktorý s fešákmi točil v 94. aktuálny pre nás jubilant hudobný. poslední, za pár chvil už se rozední, já jsem v cíli, už vidím náš dům. Překapávač zabublá, oheň ve chvíli tu v krbu plá, jako zázrakem, blížím se k jejím rtům. Cítím jak únava se vytrácí, když vidím, co pro mě tu mají, vždycky se rád zpátky vrátím. I kdybych celou noc měl deštít, nebo autem se sněhem vláčel, vždycky se rád neprozradím. Na cestách byl jsem spoustu dní, v kartách smůlu mám, hlavně v tý kreditní, nemám zájem, abych v tomhle ti lhal Když vidím pak jen jí samotnou, jak otáčí se čile zaplotnou s dobrým jídlem, smutek odplaval. Tak tady příteli vidíš sám, jak já jen s paní mou se mám, vždycky se rád I kdybych celou noc měl neštít, nebo autem se sněhem pláčel, vždycky se rád zpátky vrátím. Důvodů víc mám, ale ten hlavní vám neprozradím. ten hlavní vám neprozradí tak, tak. Rád sa vrátil aj do Greenhornov, aj do Fešákov, kde potom spolu s Pavlom Brimerom e, si zamuzicírovali aj na tzv. vedľajšej kolajničke v kapele Cadillac a natočili dva albumy Poslední soud a Život je jízda v 98. prijal potom aj ponuku učinkovať v country muzikáli Benzín a Make-up v ktorom vytvoril úlohu starého pumpára a dokončil prácu aj na svojom druhom solovom albume s pracovným názvom Country Pešák, ale jeho vydanie to sa dlhodobo odkladalo. V 99. potom rozbehol aj svoj koncertný solový a gramofónový projekt Přímá linka a s touto kapelou natočil album Přímá linka do vzpomínek. My si ešte vypočujeme aj ďalší z jeho textov, lebo podpísaný bol aj pod pesničkou, ktorá nám doznala aj pod tou následujúcou, ktorá bude predposlednou v poradí. Pred ňou zvyšok tých, ktorých máme dnes v rámci kalendára možnosť pospomínať. Ročníkom 1951 sa stal írsky divadelník a filmový herec Patrick Connelly Bergin. Môže byť, že známym bude jeho úloha Robina Huda, ktorú stvárnil, jednu z mnohých, alebo titul Noci s nepriateľom z 91. roku, kde si zahral hlavnú zápornú mužskú úlohu po boku s vtedy začínajúcou, vychádzajúcou superhviezdou Julio Roberts. Ďalšou legendou narodenou v tento deň, a to v roku 1955 v Spišskom štvrtku, sa stal Mikuláš Zurinda. Snáď nemusíme viac dodávať. Pirmin Zurbrigen švajčiarsky zjazdár, olimpijský víťaz z Calgary v roku 1988, vtedy mal 25, ročník 1963, Pavol Hurajt, rodák z Popradu, bývalý biatlonista, na zimnej olimpiáde vo Vancouveri v 2010 získal bronzovú medailu v disciplíne preteky s hromadným štartom na 15 kilometrov. V štafete Mm, bol najlepší 14. v, 2006. Čo sa týka e, Turína ešte. No a Lucie Šafářová, česká tenistka, hrajúca ľavou rukou, rodáčka z Brna a je ročníkom 1987. Tam sa nám ten letopočet prehodí, tie posledné dve číslice. Inak bronzová olimpijská medailistka v ženskej štvorhre z Rio de Janeiro pred desiatimi rokmi sa jej takto zadarilo. Predposledným oslávencom cyklista Nairo Quintana 36. výročie si pripomína. Jeho najväčšia sila bola vždy v kopcoch. Ľahká postavička, taká drobná na bicykli, takže bol hore co by dub. No a Liza Vitociová talianská biatlonistka, bronzová medailistka zo zmiešanej štafety z Olympiády v Pjončangu. Ročník 1995 je táto dáma, majsterka sveta v ženských štafetách z majstrovstiev sveta 2023 aj z vytrvalostného preteku o rok neskôr a víťazka celkového hodnotenia svetového poháru za sezónu 2023-2024, ale stále aktuálne pretekajúca tá končí, alebo je na konci tejto prehliadky. No a na tých odchádzajúcich si ešte posvietime na chvíľočku po pesničke, ktorá zo strany Tomáša Linku príde z roku 1993. Je melódia, ktorá bola utextovaná samotným interpretom. Melódia Willyho Nelsona, legendy svetovej country music a v českej verzii to nesie názov Přej si. Přej si, než do kašny hodíš svůj peníz. Přej si, jen všechno hezké, to se smí. Přej si, ať se mnou teď život svůj změníš. Hmm, si, vždyť s fontánou krásně se sní. Zkusím tvých slůvek pár smít vodní příští. že přečtu si v očích tvůj sen příští. Hmm, přej si, než do kašny hodíš svůj peníz. Přej si to přání, to přání teď přej si, přej si, ať s tebou sem nás. Přečtu si v očích tvůj sen příští. přej si, než do kašny hodíš svůj peníz. Přej si to přání, to přání, teď přej si, přej si, ať s tebou jsem dál. bol s nami ostatných zhruba 30 minút a ešte bude v jednej pesničke, ktorá dá bodku za dnešnou Petrolejkou. Posvietime si ešte na trojicu odchádzajúcich s dátumom 4. február. 24 rokov je to už od momentu, čo zomrela herečka Elena Kratochvílová, známa viac možno pod priezviskom Friedrichová. Narodená do umeleckej rodiny, ocino scenárista, režisér, neskôr je riaditeľ hudobného divadla v Nuslích, Miroslav Kratochvíl, mamina Ilona bola tanečnicou. No a Helena, dá sa povedať, že do povedomia divákov sa dostala hlavne stvárnením úlohy Denisy v televíznom spracovaní v českej verzii operety Mamzel Nituš a, a z dubingu by mohla byť najznámejšia vďaka seriálu Krok za krokom, kde nadabovala Carol Lambertovú. Vystupovala už aj pod svojim dievčenským menom Helena Kratochvílová, inak bola sestrou producenta Petra Kratochvíla a zomrela dva dní po jeho svadbe s modelkou Pavlinou Baburkovou a 5 dní po odchode ich spoločnej maminy Ilony Hermachovej. V roku 2002 sa stalo. Oto Lackovič Mm, český herec, ale rodak z Hlohovca. Na budúci rok to bude storočnica v apríli. Zomrel v 2008. Od 55. pôsobil v pražských divadlách, ale nevera po slovensky. Myslím si, že je dostatočne známym titulom, kde sa objavila z tých českých seriálov možno Chalupári s Jiřím Sovákom, Jozefom Kemrom v hlavných úlohách, kde stvárnil cigánskeho spoluobčana Posledné meno Edgar Dean Mitchell, americký astronaut, v poradí šiestý človek, ktorý oficiálne teda sa postavil na mesiaci na nohy. Tak je to 10 rokov od jeho odchodu. No a my ideme ďalej, tiež odchádzame, ale v našom prípade je tu nádej, že sa môžeme vrátiť naspäť a budeme sa zase venovať iným. Tento raz to bol aj Tomáš Linka, ktorý tiež už ide ďalej v skladbe, ktorú mu otextoval Honza vyčítal a on ju v roku 1993 ponúkol práve v tej verzii, ktorá urobí bodku za tými uplynulými dvomi hodinkami. No a z Banskej Bystrice vám i naďalej pekný, zasnežený čas želá Peter Kršiak. se ptej, snad cestu znají. Já odcházím, s tvou láskou končím, toulavej směr, mý boty mají. Tak já jdu dál, už volna zpívá, s modrou nocí, můj dlouhej stín. Tak já jdu dál, tak už to bývá, neptej se kam, sám to nevím. tady svojí. Prach obrážím, poklid nejchtí, dost chytek znám, co lásku hojí. I písně znám, co dlouho zní. Tak já tu dám, už volna zpívá, s modrou nocí, můj dlouhej stín. Tak já tu dám, tak už to bývá, neptej se kam, sám to nevím. kompas, který u sebe mám, je zbytečný. Já vchází ten kompas starý, stejně nemá směr zpátečný. Tak já dál už volna zpívá, modrou nocí můj dlouhej stín. Tak já dál, tak už to bývá, neptej se kam, sám to nevím neptej se kam, sám to nevím, neptej se kam, sám to nevím.